Լիկվոր գազམ་ակերպության կողմից հանրապետական բժշկական կենտրոնին դրամատրվեց աչքի սարք, ճեղքային լամփ, որը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ գազམ་ակերպել բժիշկների աշխատանքը եւ հույսով եմ նվազեցնել հիվանդների հերթերը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Լիկվոր գազམ་ակերպությանը այս նախաձեռնության համար եւ հույսով եմ, որ դա կկրի շարունակական բնույթ։ Մեր ընկերության կողմից սա առաջին դեպքը չի, որ մենք նմանատիպ նախաձեռնություն ենք կատարում մեր բժշկական կենտրոններին, լինելով տեղական արտադրող եւ միանշանակ հաջորդ անգամ մենք փորձենք ավելի նպատակային, ավելի տեղային անել ինչ որ անելու ենք ու կլինի շարունակական։ Հեղուկ արտադրող ընկերություն ենք այսպես ասած, ստերիլ հեղուկ դեղաձևեր ենք արտադրում, լիքվոր դա հեղուկ է։ Մասնագիտական արվարում ամեն Մեր ընկերությունը առաջին հայնական դեղարտադրող ընկերությունն է, որ ստեղծվել է 91 թվականին։ Դեռ այն ծանր տարիներին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետություն ոչինչ չկար, այդ ունեւ դեղամիջոցներ, առաջին օգնության հենց ինֆուզիոն թերապիայի համար նախատեսված դեղամիջոցների արտադրությունն է հիմնվել եւ արդեն 26 տարի է արդյունավետ գործունեության արդյունքում ունենք արդեն եվրոստանդարտներին համապատասխան նոր գործարան։ Բացի դրանից պատվով պետք է նշեմ, որ բացի տեղական շուկայից մենք շատ ակտիվ մեր արտադրանքը արտանում ենք նաև արտասահման, սկսեց ԱՊԱ երկրներից, այժմ արդեն Վիետնամ, Եմեն եւ Աֆրիկա։ Մինչ այս իհարկե շատ ակտիվ մատակարարում ենք դիստրիբյուտորների միջոցով բոլոր բժշկական կենտրոններին, իսկ սա ակի մեր ընկերության կողմից նախաձեռնությունները մի փոքր ներդրում առողջապահության զարգացման համար։ Պարոն Մկրտչյան, փաստորեն այս սարքը հայրենական է, այո։ Ոչ, սա հայրենական չի։ Այնտեղ խոսակցություն ծավալվեց, որ հայերեն է։ Արտասահմանյան արտադրություններ, ակի մենք ենք տեղական արտադրող մենք ձեռք ենք վերել դա արտասահմանից։ Օրինակ բժշկության ոլորտում ինչ նորություն եք մտցրել դուք ձեր ընկերությունը։ Մենք դեղ արտադրող ընկերություն ենք, բժշկական ոլորտում կնենք նորություն չեմ կարող։ Ինչ դեղեր եք արտադրում։ Ինֆուզիոն լուծույթներ, ստերիլ հեղուկ դեղաձևեր, ակնակաթիլներ, ինյեկցիոն լուծույթներ, ինֆուզիոն լուծույթներ։ Նշեցիք, որ շուկան ընդլայնվել է, հատկապես որ երկրի հետ եք ավելի սերտ կապերի մեջ։ Վրաստանի, Միջինասիական երկրների, արդեն Աֆրիկա, Իրաք, Եմեն, Վիետնամ, Մոլդովա, մեր բացան երկրները լոգիստիկայի մենեջերը Բելարուս աշխարհագրությունը ավելի մեծացում է գնալու։ Սա նախատեսված է միմիայն ակնաբուժական հետազոտությունների համար։ Այսինքն ինքը թույլ է տալիս ակնաբուժներին հնարավորություն է տալիս մանրակրկիտ ուսումնասիրել, դիագնոստիկա անել եւ էֆեկտիվ բուժման մեթոդներ կիրառել արդեն։ Պաստորեն Պարոն Մկրտչյան, ձեզ այդ մասնագետ եք վերել, որը պիտի տեղադրի, այո։ Չէ, չէ, ինձ մեր մասնագետները բավական լավ տիրապետում են, գիտեն սակին, ուղղակի նոր սարքը Преимущество этого аппарата заключается в том, что он имеет в наличии и э, аппарат, фотоаппарат, с помощью которого можно сфотографировать обследуемый участок глазного яблока и это можно использовать это и в телемедицине, и для консультации онлайн с другими нашими коллегами из других городов. Так что это нам необходим аппарат. Он у нас в наличии есть, но поскольку у нас э, в поликлинике бывает большой поток больных, для того, чтобы немножечко разгрузить кабинеты, этот аппарат нам необходим, потому что во время приема у нас бывает двое-трое врачей, а аппарат один. И чтобы не было очереди перед этим аппаратом, мы очень довольны, что нам предоставили такую возможность работать в двух кабинетах с помощью щелевой лампы. Տիկին Ադամյան, երբ կարող են հիվանդները արդեն օգտվել այդ սարքավորումից։ Երբ որ այդ սարքավորումը տեղադրվի, հենց այդ ժամանակից էլ կօգտագործեն։ Ահա, իսկ ինչքան կտևի տեղադրումը կարող է երկար։ Չեմ կարող ասեմ, это уже зависит от инженеров, которые соберут нам аппарат։